Inşa Allahu Teala birinji bilen nämäni alalyň oglanlar Ta'rif el islam Islam diýmeklik näme? Şu aýdylan zatlarymyzyňam hemmesini näme baryňyza oglanlar ýatlamaklygam matlub hökmany suratda ýatlamaly kasetede näme Kagyza geçirýäňizmi, depdere geçirýäňizmi? Siziň ýaňky aýdylan zatlar näme? Hakyky Ähli Sünne Wal Jematyň, Selef Salyhyň näme? Düşündirişine görä, diniň düşündirişine görä näme? Düşünmesek, şu döwürde näme? Yslama ýa bilkastlaýyn ýadanym näme? kastsyz diýýän gürrüňleriniň, hereketleriniň nämä ertýändigini bilmän, käbir töwän näme bidgatçy taýfalar bar, olar murjieler diýdi, ýa näme hawaryç, tekfirliler diýildi. Hersem näme özüçe iman näme, yslam näme, musulman näme, kapyr näme şony öz ýanlaryndan goýan kada-kanunlara görä bize näme imany, yslam düşündirjek boldular. Şol şu ulamalar näme diýýär? Dinde agzalan sözleri diňe dine görä düşündirmeli. Düşündik dämi? Öz adamlar tarapyndan goýulan kada kanunlara görä düşünip bilemizak. Dinde näme söz bar? Namaz diýip söz bar dogry dämi? As-salat. Bäş wagt namaz näme? Parz. Indi şu namaz sözi dinde de agzaldy, dilde de agzaldy. Dogry dämi? Şoň üçin biz şu sözüň manysyny. aýdymlarynyň has dürs manysyna düşünjek bolsak, Dile gaýtmazymyzdan öň ilki bilen dine gaýtmaly. Dinde namaza näme diýip düşündirildi? Belli bir näme aýdylmaly sözler, edilmeli amallar, belli wagtlarda tekbir bilen, Allahu ekber bilen başlaýar, näme Esselamu aleýkum bilen hem gutarýar. Ine, namazyň düşündirilişi şu. Emma arap dilini näme açyklaýan dil kitaplaryna barsak, hiçisinden näme As-salat, namaz sözüniň şu düşündirişini näme tapamyza. Şoň üçin käbir adamlaram näme, iman meselesinde-de Ähli sünne wel jemadyň ýolunda gezenler imany diniň düşündirişine görä düşündirdiler, a käbirlerem näme, imany dilçileň düşündirişine görä düşündirdiler danym, soňam özleriçe käbir kada-kanunlar girizdiler. Şeýdibem, ýa bildiler, ýa bilmediler, murjieleň näme, akydasyna düşdiler. Şoň üçin ilki bilen näme biz musulmanlar hökmünde, musulmanlaram kime ýöňkeýär özüni, yslam dinine ýöňkeýär. Şoň üçin ilki bilen biz bilmeli yslam diýmeklik näme? Yslam diýmekligiň näme dil taýdan manysy bar we din taýdan manysy bar. Dil taýdan manysy näme yslamyň? Hä? Mutlak el istislam, umumy özüňi tabşyrmak. Dil taýdan yslamyň manysy näme? El istislam, umumy özüňi tabşyrmak. Tabşyrmak. Duşman näme etdi? Özüni tabşyrdy, istesleme, özüni tabşyrdy. Umumy biri bir zada özüni tabşyrdymy, näme, şoňa islam diýilýär. Islam minel istislam. Bula dil taýdan manysy. Din taýdan manysy näme etdi? Şu mutlak özüňi tabşyrmaklyga käbir zatlar goşdy. Islendik bir zada özüni tabşyran adam näme, muslim bolýarmy? Ýok. Din käbir zatlar goş. Dinde Islam diýmeklik näme? El Islam näme? Huwel istislamu näme? Lillahi bit tewhid. El Islam näme? Minel istislam. Näme? Özüňi tabşyrmakdan. Indi Islam diýlende näme diýip düşünmeli Islama? Huwe el istislamu lillahi bit tewhid. Alla tagalany näme? Birlap näme özüňi Allatagala näme Allany birlap tabşyrmaly. Eden ybadatlaňda näme ikilik etmeli däl. Towhid bilen özüňi näme Alla tabşyrmaly. Ýagny etýän ybadatlaňda ikilik etmeli däl. Şoň üçin müşrige muslim diýesmi? Diýseň ol özüni näme ybadatda Alla-da özüni tabşyrdy we Näme, bennä-de özüni tabşyrdy. Owala Alla galyberse pylan diýdi. Eýýäm ikisine-de näme, özüni tabşyrdy. Şoň üçin näme, müşrik diýdiler. Emma muslime näme üçin muslim diýdiler? Ybadat närselerinde we başga närselerde näme, bir Allatagala özüni tabşyrýar. Nädip tabşyrýar? Ony towhidlap, ybadatda birläp, gyssansa, bir Allany çagyrýar. Hajatymy bir Alladan soraýan. Başga-da näme maksat-myratlaryna ýetmeklik isleýän, meni şoňa ýetir diýip bir Alladan soraýan. Şonuň üçin, yslam näme eken din taýdan manysy al-istislamu lillahi bit-tawhid. Birinji tapylmaly şert şu. Näme hökmany suratda her bir musulman Allatagalany, hä, tawhidlan, ybadatda birlan halynda Alla tabşyrmaly. Wal-inqiyadu lehu bit-ta'a. Indi biz Allatagala istislam etdik. Alla özümizi tabşyrdyk. Şu manysy näme? Rabbym sen biziň hojaýynymyz, bizem seň guluň diýýäs. Indi näme? Hakyky gul hojaýynyň emrine tabyn bolmalymy, bolmaly däl? Bolmaly. Ikinjisine näme diýýäs? Wal-inqiyadu lehu bit-ta'a. We Allatagalada näme? Itagat edip boýun bolmaklyk. Biz Alla özümiz tabşyrdyk, biz musulmanlar diýibem Alla itagat etmesek, inkyýat etmesek, boýun bolmasak, buýran zatlaryny etmesek, gaýtan zatlaryny näme, gaýtmasak, biz Allatagala özümiz tabşyran bolýasmy? Özümizi biz Alla tabşyran bolmaýas. Bul bir-birleriniň läzimi, bir-biriniň näme, miwesi. Kim çynlakaý näme? Allatagalaň towhidlap, Allany ybadatda birlap, özüni Alla tabşyran bolsa, hökmany suratda şul adam näme, Allaň emrine-de näme, tabyn bolmaly. Wal-inqiyadu lehu bit-taa. Allaň emrine tabyn bolmaklyk näme? Allatagalaň näme, emirleri üç zat bilen amala aşyrylýar. Şu üçüň haýsam bolsa biri bilen Allaň näme, bize buýran zady ýerine ýetirilýär. etdi. Allah Tagala käbir buýran zadyny diňe ynanmaklyk bilen ýerine ýetirýär. Allah Tagala näme diýdi? Öleňizsoň siz direljek diýdi. We şuňa-da iman etmekligi buýurdy. Indi şu iman etmeklik, amal üstündemi, dil üstündemi? Ýok. Şuňa biz iman etsek, ynansak eýýäm Allah Tagala näme? Şu buýrugyny biz ýerine ýetirdigimiz bolýar. Şu buýrugyna Alla tabyn boldugymyz bolýar. Allaň käbir buýruklary ynanmaklyk bilen, iman etmeklik bilen ýerine ýetirilýär. Allaň käbir buýruklaram näme? Ýerine ýetirilmeklik bilen amala aşyrylýar. Allatagala näme diýdi? Bir Maňa ybadat ediň. Wa'budullaha we la tüşriku bihi şeý'a. Bir Maňa ybadat ediň, ybadatlaryňyzda näme? Hiç bir närsäni Alla şärik etmäň diýdi. Indi bu buýrugyna Alla tabyn boljak bolsak, näme etmeli? Eýýäm amal ýüzünde. Ybadatlarymyzy bir Allaň hakynda etmeli, Allaň ýolunda etmeli, ybadata hiç bir zady goşmaly däl. Käbir näme eken, Allaň käbir buýran zatlary iş ýüzünde amala aşyrylýan eken, amal üstünde amala aşyrylýan eken. Allatagalaň käbir buýruklary näme? Terk etmeklik bilen amala aşyrýan eken. Allatagala näme diýdi? We la tüşrikû bihi şeý'a. Gaýtargy näme? Maňa näme hiç bir zady şärik ýetirmäň diýdi. Indi bu nädip amala aşyrylýar? Terk bilen. Alladan başga öň näme zatlara sygynyp gezen bolsaň, ýa Alladan öň bir butlara näme iman edip gezen bolsaň, ýa-da öň Alladanam näme başga zatlardan haýyrlar umyt edip, ýa şuň ýoluna Kylsam, menden bela-beterler näme gidirer diýip, şolara ynam göterip ýören bolsaň näme etmeli? Terk etmeli. Düşündikdämi? Näme eken yslamyň birinji şerti? Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Alla tagalany näme? Ybadatda birläp, Oňa özüňi tabşyrmak. Teslim etmek, bermek Alla, doly özüňi. Soň şuň näme, läzimi näme, talap etýän zady näme? Sen hakykatdan Alla özüňi tabşyran bolsaň, onda al-inqiyadu lehu, näme, bit-taa, hökmany suratda. Allatagala tagat edip boýun bolmaly. Allatagala tagat edip boýun bolmaklygam üçin haýsam bolsa biruly edilýär. Ynanmak närsede ynanmaklygy buýran bolsa ynanmaklyk bilen eýýäm amala aşyrdyk tagaty. Näme etmeklik bilen näme amala aşýan bolsa şony etmesek näme amala aşanak eýýäm etmeli bolýas. A käbir zady taşlamasak amala aşmaýan bolsa taşlamaly bolýas. Hersine-de näme mysal aldyk. Üçünjisi näme? Wal hulusu mineş şirki we ehlihi. Düşündiňmi? we hökmany suratda-da, al-Tawhid bilen özüni Alla tabşyran we näme Allaň buýran zatlaryna itagat edip boýun bolan, näme etmeli? Hökmany suratda şirkden we müşriklerden hem saplanmaly. Allany birleýän diýe we Allaň buýran zatlaryny edip gaýtaran zatlaryny gaýtýan diýe, ýöne näme? Şirkini taşlanok. Şirkinem taşlady-da, müşriklere müşrik diýenak, bularam biz ýalak adam. Meň ygtykadym şulary ýigrenmeklige ertmeli däl. Aslymyzy adam adamynam toprak jemleýär, hemmämiziň aslymyz bir, bar zadyň ýaradanam Alla, bar zadymyzam Halyk jemleýär. Şoň üçin men muslimem bolsam, bu ýewreý, hristian, butparaz, kommunistem bolsa, meň kalbymda şuňa zerre kadar näme, ýigrenç bolmaly däl. Ýani ygtykady ýigrenç bolmaly däl, emma ogry bolsa, ogry hökmünde men ýigrenip bilerin. Zalym bolsa zalym hökmünde ýigrenip bilerin. Emma din meni şuňa ýigrenmeklige itermeli däl diýdimi? Şul adam musulman däl. Düşündiňmi? Şul adam musulman däl. Näme üçin? Eýýäm Allaň päklen diýen adamlaryndan päklenmedi. Düşündiňmi? Şoň üçin näme ulamalar diýýär? Täretiň namazyň dürs bolmaklygyna şert bolşaýlyk, küfrden we kapyrlardan saplanmaklyk, olar ýigrenmeklik, şo şirki küfür saýmaklyk, kapyram näme şo küfründen toba etmän ölse, dowzahy saýmaklyk, Allaň we Resulynyň duşmanyny näme Allaň we Resulynyň duşmany saýmaklyk seň yslamyň dürs bolmaklygynyň şerti. Şoň üçin Allatagala näme diýdi, Femen ýekfur bit-taguti, Kim tagutlary, näme, inkär edip başarsa, we yu'min billâ, we bir Alla iman etse, fakad istemseke bil urwetil wusga, ana şol şeksiz, şübhesiz, hakyky, näme, yslamyň gaýym halkasyndan ýapyşan adamdyr diýýär. Yslamyň gaýym halkasynam şutada ulamaý tefsir näme diýip tefsir etdiler? Lä ilâhe illallah diýdiler. Hakyky Lä ilâhe illallah dan ýapyşan kim bolýar? Ilki tagutlary, kapyrlary, şirki batyl saýyp, inkär saýyp, terk edip, soňam näme bir Alladan ýapyşan adam. Ana, şol kim bolýar? Musulman bolýar. Indi gysgaça arapçasyny gaýtalap aýdamyzda näme bolýar? Yslam, Al-islamu, dini manysyndan, Al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lehu bit-taa, wal-hulusu, Mineş-şirki we ählihi, Hökmany suratda musulman adam musulman boljak bolsa, Allany ybadatda birleýän bolmaly we Allatagalaň et diýen zatlaryny edip, gaýt diýen zadyndan näme, gaýtýan bolmaly, Allaň emrine tabyn bolmaly we şirkden, müşriklerden, kapyrlardan päklenmeli. Päklenmekligiň manysy näme? Sen bir gyra geçmeli, ol bir gyra geçmeli, o däl. Ýagny beden tarapdan aýrylyşmaly bolsa-da, Sen şony näil päklenmeli, şolary hapa saýmaly, şolary nejasat saýmaly, şolar näme dinsizlik, Allaň we Rasulynyň garşysyna gitmeklik, Allaň we Rasulynyň duşmany saýmaly. Düşündiňmi? We maňa şoňa duşmançylyk etmeklige iterýän zadam meniň ygtykadym diýmeli. Kapyry ýigrenmeklige bizi iterýän zat näme? Biziň Allamyz. Allatagala bizi iterdi kapyry ýigrenmeklige. Biziň dinimiz iterdi bize kapyry we küfri ýigrenmeklige.